Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Nije tajna do kojeg dijela večeri smo došli. Ovaj džingl je zapravo otkrio vrijeme je da saznamo što je to bilo viralno ovoga tjedna ili što je to u biti viralno cijelo ovo vrijeme. Evo s ovim uvodom sam vam malo otkrila o čemu danas pričamo. Zapravo danas pričamo o emotikonima. Emotikoni su vrlo korištena stvar svakodnevno na razini puno na velikoj razini e, raznih e, dobnih grupa i zapravo od najmlađih do najstarijih svi zapravo koristimo emotikone. Um, emotikoni definitivno svakako može se reći da preuzimaju svijet i u neformalnom pismu zapravo se pronalaze svakodnevno, da li to bili neke, neke objave na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twitter ili pak u nekom sugovoru između dvaju prijatelja ili recimo između nekog pojedinca i njegove obitelji zapravo svoje osjećaje izražavaju tim malim sličicama. Kao i svakog puta pitala sam dvije studentice što one misle o, zapravo dva studenta, u ovom slučaju dvije studentice, što one misle o ovoj temi, pa poslušajmo što je jedna od njih imala za reći. Koristiš li često emotikone? Tu i tamo, ne pretjerano često, ali ovisi s kim pričam, to jest s kim se dopisujem, po potrebi. Koliko često zapravo je ta potreba, koliko često ih koristiš? A pa mislim da na dnevnoj razini ono, nekoliko puta. Koji ti je možda najdraži emotikon? Ona je s naočalama. A najmanje drag? A vjerojatno oni, oni biljni ili prometni, uopće ne znam zašto potreba za tako nekim emotikon bolnice, recimo, i ne razumijem zašto imamo tri emotikona pilića. To mi nije jasno. Smatraš li da emotikoni preuzimaju jezik, zapravo da se vraćamo natrag na razgovor sa sličicama kao u starije doba? Pa da, postoji ta teorija da smo zapravo, da ono, živimo u nekim modernim hieroglifima. Mislim da je to ipak pretjerano i to sve, jer kako se razvija tehnologija, razvija se i način komunikacije ali ja mislim da ono što ljudi govore da je, da postoji opasnost da preuzmu emotikon i tu neku komunikaciju, da je to stvarno neka pretjerana priča, jer u ostalom, evo, ne dopisujemo se s profesorima, ono, u emotikonima. Mislim da u jednu ruku, ono, preuzimaju na neki način tu ležernu komunikaciju, ali ne vidim sad neku prijetnju u tome. Prije nego što doznamo još jedno mišljenje, vrijeme je da odemo na jednu kratku glazbenu pauzu, malo se odmorimo i zapravo da u toj glazbenoj pauzi možda i vi služatelji promislite što vi mislite o tim emotikonima i o njihovom, njihovoj, njihovom značenju u svakodnevnom govoru. A sada slušamo Michaela Bublea i Kvando, Kvando, Kvando. Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say? a Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy. can wait a moment more. tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. Michael Buble i Kvando, Kvando, Kvando, a mi se vraćamo viralnom. Za sve koji su se tek sada uključili, tema večerašnjeg izdanja emisije Viralno su zapravo emotikoni koji možda nisu viralni ovaj tjedan, ali su bili viralni i prošli tjedan, viralni su i ovaj tjedan, biti će viralni i sljedeći tjedan. Zapravo to je nešto što se koristi svakodnevno u tom nekakvom svijetu društvenih mreža i u, ma, više manje u tom umreženom svijetu. Prije nego što nastavimo malo još više o emotikonima, vrijeme je da poslušamo što je to druga studentica imala za reći. Koristiš li često emotikone? Pa koristim, da, koristim koji najčešće koristiš? Mislim da ih sve nekako ravnomjerno koristim. Dobro, možda smajlić nekako najčešće, ali nastojim sve ravnomjerno koristiti jer pogotovo ono kad su teme nekako, ono, šta ja znam. Možda ponekad ako želiš nešto reći, ali ne želiš ispast pregruba pa ubaciš koji emotikon? Ne, ne, ne. Ja sam vrlo <laughs> samodosljedna. <laughs> što je na ono, umu na to i na drumu, tako da, da, uopće se ne libim nešto uljepšavati ili ne uljepšavati, da. Možda po tvom mišljenju koji je neki najbespotrebniji emotikon? Nisam ih iskreno ni istražila toliko da bi znala da, da postoji neki nepotreban. Vidjela sam neke tipa šta znam, pik, tref i tako dalje, takvi nekakvi znakići, to zaista nikad ne upotrebljavam, prema tome da. Ili satovi razno razni, to sam vidjela da postoje satovi sa točnim ono, ovaj, vremenom, tako da da, to evo recimo pa ima ih dosta koji su zapravo neiskoristivi. Smatraš li da je korištenje emotikona povratak na neki način u pećinu i razgovaranje preko sličica? Pa s obzirom da to ne radim, ja se oko toga kod sebe ne <laughs> zabrinjavam, ali vjerujem da postoje ljudi koji jednostavno e, koji jednostavno e, ne znaju drugačije komunicirati, žele za papri život svojim prijateljima i očekiva da dešifriraju njihove misli na taj način, pa onda to rade, ali evo da, da moguće da je povratak, da. Pa evo svakako možda i je nekakav povratak jer zapravo to sve nekakav, taj sav nekakav razgovor kroz sličice Zapravo te male emotikone nekako podsjeća na hieroglife ili na one crteže koji su se mogli naći u špiljama stoljećima, stoljećima prije nego, danas. No zapravo otkuda dolazi, od kuda dolaze emotikoni i koliko dugo oni zapravo su poznati, Nama su svima poznati iz nekog novijeg doba, dvije, da li je to 2012. 2013. godina, kada su se pojavili na našim mobilnim uređajima, no zapravo emotikoni postoje već duže vrijeme. Zapravo oni su sa nama od 1990. godine, 1990. godine i zapravo potječu iz Japana. Zanimljiva, zanimljiva činjenica je da riječ emoji, to je engleska inačica riječi emotikon zapravo ima dvo, značenje. E iz riječi emoji znači slika, a mođi znači slovo. Znači zapravo samim tim ime emoji pokazuje da slika na neki način i zamjenjuje slovo. No, da li bismo se trebali bojati da će sličica ponovno zamijeniti nekakvu pisanu riječ? Pa mislim da i ne, ali svakako mislim da bi trebali smanjiti ono um, nekako dopisivanje sa našim prijateljima i obitelji kroz sličice i tjerati ih što je ova druga studentica rekla na nekakvo dešifriranje i nekakav zapravo taj svojevrsni povratak u pećinu. Pa sve dok je na neki način formalno pismo čisto i dok nekako sa profesorima ili sa starijim osobama prema kojima bi trebali pokazati nekakvu dozu Um, poštovanja ne koristimo te emotikone u zamjenu za neke riječi, sve je u redu. Iako je riječ 2015. godine prema riječniku, Oxfordovom riječniku zapravo bio emotikon, mislim da se nemamo zapravo za što brinuti i treba pustiti da nekako sve ide svojim tijekom, ali uz neku dozu opreznosti. dragi slušatelji i slušateljice, što vi mislite o emotikonima, koristite li ih vi i koliko ih često koristite, možete nam javiti na 210777 ili nam poslati poruku na naše profile na društvenim mrežama Radio Sova na Facebooku i et Radio Sova na Instagramu. Kao i svakog tjedna jako, mi, jako me zanima koje je vaše mišljenje pa evo svi koji imate nekako mišljenje koje želite podijeliti, nemojte se ustručavati i pošaljite nam poruku. Sa ovom mišlju završila bih još jedno izdanje emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno.